أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير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 جماعة أزويشني الله تبارك وتعالى kroz događaje među ljudima čisti iskrene vjernike i odvaja ih od nečisti i onih koji su to samo po imenu ili nisu ni po imenu i nesumnjivo da Allahova odredba po vjernike ne može biti loša kaže uzvišeni tabaraka wa ta'ala استعذ بالله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه hatta yemiza al-khabitha min at-tayyib ne može biti Allahu da ostavi vjernike na onome na čemu ste vi dok ne odvoji nečist od čistoga. Dužnost nam je da se zapitamo, da odgovorimo i da prema tome radimo. Na pitanje šta se ovo dešava našem ummetu? Da slušamo sa strane vijesti koje su nam opet od drugih nama nenaklonjenih pripremljene tako da nemamo mogućnosti ni da znamo šta se sa muslimana radi a u mnogo slučajeva ni da im priteknemo kako treba u pomoć dužno se zapitati šta Allah te bareke ve taala u svojoj vjeri u pogledu ovoga kaže i kakav je hukm islamski u pogledu ovih dešavanja nesumnjivo da se borba između istine i neistine vodi od početka ovoga svijeta i trajeće do sudnjega dana. I nesumnjivo da uzvišeni Allah te bareke ve taala objavljujući ovu vjeru sa njenim savršenim propisima i zakonima zahtijeva od vjernika od mu'mina i onih koji su mu predani da rade po njoj kako bi bili ponosni na ovome svijetu kako bi drugima dostavili ovu risalu i ovu Allahovu tebareke ve ta'ala savršenu vjeru i poruku kako bi među ljudima pravedno sudili i pravdu im donijeli i kako bi zaštitili slabe i nemoćne kada je ummet ovu svoju veliku obavezu i odgovornost zapustio, onda su drugi na sebe uzeli da oni budu ti koji će po svojim nahođenjima i mjerilima, to jeste po svojim interesima i prohtjevima, pod navodnicima pravdu dijeliti i suditi. Na taj način za sebe korist ostavljati i druge po svojim potrebama voditi. Dužnost nam je da se zapitamo zašto je to tako. A da bismo odgovorili na to pitanje, treba prvo da pogledamo kakva je situacija nevjernika, neprijatelja ove vjere, a kakva nas. Što se tiče Allahovih neprijatelja, uzvišeni Allah nas obavještava da su oni u osnovi oholi i da oni ne prihvataju istinu. I za njih kaže, stajdu billah, innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum oni koji raspravljaju o Allahovim ajetima bez ikakvog dokaza im datog in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi u njihovim prsima nije ništa drugo do oholosti koja ih do njihovog cilja dovesti neće. Što znači da se oni suprostavljaju ovoj Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri. Iz svoje oholosti, iz toga što odbijaju istinu i druge ljude podcijenjuju. Pa ih vidimo, vidimo, da hoće ukinuti Allahove zakone i ondje gdje oni su barem dijelimično zastupljeni. Pa dolaze sa svojim ideologijama i vjerovanjima, sa svojim ubjeđenjima. Pa ih vidimo da naređuju i uslovljavaju ekonomski, vojno, ideološki, propagandno i na mnoge druge načine. Muslimanima kako treba da se postavljaju i vladaju među sobom i šta smiju, a šta ne smiju da rade. Nameću svoje zakone i sisteme koje su oni sami uspostavili i za koje misle da im garantuju da će postići svoj cilj. A to jeste druge narode svojim robjem učiniti. Svojim slugama koji će raditi za njihove interese. In fi sudurihim illa kibr. U njihovim prsima nije ništa drugo do kibur. Oholost. Mahum bi bali gihi. Koja ih neće dovesti do njihovog cilja. Kojem streme i nastoje do njega doći. Efe kullama džaekum rasulum bima la tehva enfusukum stekbertum. Zar kada god vam dođe poslanik, onaj koji vas opominje, kada vas opomene na vaša nedjela i kada vas pouči istini i pravdi, bima la tehva enfusukum, onaj koji vam dođe sa nečim drugim nego što nego što vi priželjkujete i sa drugim nego što su vaši prohtjevi. Istekbertum, vi se oholite, vi se još više uzdižete, feferikan kezebtum, pa jedne od njih ulaž ugonite preko svoje štampe, preko sredstava informisanja, وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ a drugu skupinu ubijate. Ne pristajete na istinu, Allah im kaže. I to je njihovo stanje. Da ne žele prihvatiti hak. Ne žele čak ni sud koji su oni sami uspostavili. I prema kome oni hoće da sude, ne žele opet da oni budu ti koji nekada mogu biti i po tome što su oni uspostavljeni suđeni. Pa šta onda za takve reči? Drugo njihovo svojstvo jeste da vole ovaj svijet. I da na tome putu, to jeste putu postizanja ovoga svijeta, ne gledaju na žrtve, ne gledaju na štetu koja će proizaći iz toga, samo da oni to dobiju što žele. I vidimo ih da tako rade. Žene, nejaka djeca i starci, ništa za njih ne predstavljaju. Ubijaju se nedužni, pale se cijeli gradovi i uništava se dobro koje se decenijama i stotinama godina gradilo i sticalo samo da bi došli do svoga cilja kome streme a to je ovaj svijet vidimo ih da se na praksi pokazuju da su najveći zlotvori i zločinci samim tim što za njih ne važe po takvom njihovom postupku nikakvi principi ni zakoni. I ne vide da pred ići i sud mogu stati i odgovarati. Kao treće, vidimo ih da nose veliko neprijateljstvo, mržnju prema istinskim vjernicima. Kaže uzvišeni, in jethkafukum, ako li vas se domognu, jekunu lekum a'da'a, bit će vam otvoreni neprijatelji. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ I pružit će prema vama أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ svoje ruke i svoje jezičine بِسُوءِ u zloj namjeri وَوَدُّوا لَوْ takfurun i oni priželjkuju da nevjernici postanete. To su Allahovi ajeti. I kaže uzvišeni Kejfe wa in javharu alejkum. Šta će se desiti? Ako dobiju priliku nad vama, la jarkubu fikum illan wala dhimme. Neće se u pogledu vas držati ni rodbinskih veza, niti bilo kakvoga ugovora. I kaže, la jerkubune fi mu'minin illan wala zimme u pogledu mu'mina ne drže se ni rodbinskih veza ni ugovora bilo kakvoga wa ulaike humul mu'tadun to su oni koji su prešli u zlu sve granice kaže uzvišeni wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid i ne svete im se ni zbog čega drugoga osim zato što vjeruju Allaha slavljenoga, moćnoga i hvaljenog alladhi lahu mulku samawati wal ard kome pripada vlast na nebesima i zemlji wallahu ala kulli shay'in shahid a Allah je svemu prisutan ništa mu izmaći ne može إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أني koji na kušnju stave mu'mine i mu'minke, koji ih stave na patnju, koji ih budu zlostavljali, thumme lem je tubu, zatim se zato ne pokaju. Felehum azabu jehennem, njima pripada jehennemski azab, walahum azabu l-hariq, i njima pripada kazna džehennemska. Inna allazina amanu wa amilu salihati lahum džennatun teđri min tahtiha l'anhar. A oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima pripadaju dženneti ispod kojih rijeke teku. Zalike l'fauzul kabir, to je veliki uspjeh. Inne batša rabbike, zaista je osveta gospodara tvoga lešedid did žestoka innehu huwa yubdiu on je taj koji iz ništa stvara wa yu'id i ponovo oživljava wa huwa al-ghafur a on je taj koji oprašta el wadud i koji mnogo voli dhul arshil majid vlasnik veličanstvenog prijestolja. Fa'alun onaj koji čini lima yurid šta hoće. Hel etake hadithul džunud je li ti došla vijest o velikim vojskama? Fir'aune o faraonu wa i o samudu. بل الذين كفروا في تكذيب a oni koji ne vjeruju oni neprestano poriču wallahu min waraihim muhit a Allahu umaći ne mogu bel huwa qur'anun majid to je časni kur'an fi levhim mahfuz u ploči pomno čuvanoj ove ajete uzvišeni Allah te bareke ve taala je objavio povodom događaja koji se desio u istoriji čovječanstva kada je jedan od mnogobrojnih nasilnika sakupio vjernike iskrene mu'mine iskopavši velike i duboke rolove u koje je vatru naložio naredio je svoje vojsci da ih bacaju unutra. Kako bi im se na taj način osvetio ili ih prisilio da se odreknu svoga vjerovanja. Pa šta su izgubili mu'mini? Osim okove ovog prljavog dunjaluka. Šta su izgubili kod Allaha te barake ta'ala iskreni mu'mini prije i ovi kasnije? i ovi danas i ovi poslije nas. Mu'min je taj koji ne gubi. Mu'min je na dobitku dok vjeruje Allaha tabaraka wa ta'ala i njemu se samo pokorava. To je situacija nevjernika. Dušmana ove vjere. Ali kakva je situacija naša? Muslimana. Pa smo sebi dozvolili da nam se radi ono što se radi da se čak hurmet Allahovih kuća ne poštuje da se čast vjernika do nje ne drži napustili su se vrlo važni principi ove vjere i dok se njima ne vratimo, nije se nadati nikakvome dobru. Kada je velika skupina ovoga ummeta oslabila u svome vjerovanju, zapostavila propise Allaha te bareke ve taala nepoznavajući ih i nemarno se prema njima odnoseći. Vidimo da su zapali u mnoga iskušenja. Muslimani su podijeljeni. I to po principu nacionalnog i to po principu koristoljublja i nekih drugih interesa. Vidimo da mnogi sarađuju sa Allahovim neprijateljima na račun mu'mina – da se sa njima dogovaraju i savjetuju, da im podpomažu, da ih u pomoć prizivaju i na kraju da ih pomažu protiv muslimana. Uzvišeni Allah na kraju sure Al-Anfal spominjući nam stanje nevjernika i da se oni međusobno podpomažu spominje nam i stanje mu'mina da se mu'mini međusobno pomažu. A kao rezultat toga, ako se to ne ispuni i ne ostvari, kaže illa tefa'aluhu, ako to ne učinite, ako to ne shvatite tako i u svoja dijela ne pretočite, te tekum fitnetum fil ard, onda će velika smutnja na zemlji da bude. A nema veće smutnje od nevjerovanja. Od kufra koji se širi, i kojem se otvaraju vrata i koje se pomaže وَفَسَادٌ kebir i veliki nered to jeste sve što proizilazi iz toga nevjerovanja od nemorala od laži i prevara od iskorištavanja od tlačenja i svega onoga što Allah tabaraka wa ta'ala nije dozvolio i sa čime nije zadovoljan dakle princip el wala wal bara' princip prijateljevanja istinskog voljenja i potpomaganja sa mu'minima želiti mu'minu ono što želiš i sam sebi radovat se njegovoj radošću onome što je njemu drago žalostit se onim što ga je od nesreće zadesilo hitati mu u pomoć otklanjati od njega svaki vid neugodnosti A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ukazujući nam na ovaj veliki princip i temelj u islamu kaže u hadisu koga bilježi imam imame Davud ko ostavi muslimana na cjedilu u času kada mu može pomoći Allah će takvog ostaviti na cjedilu kada mu bude najpotrebnije. Ako pomogne muslimanu u njegovoj potrebi, Allah će takvome pomoći u njegovoj potrebi kada mu bude najpotrebnije. I drugi veliki princip koji danas vidimo isto tako da je zapušten često i zaboravljen a to je princip el emru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar naređivanje dobra i odvraćanje od zla što nije samo pozivanje u dobro Veći je naređivanje dobra. To je nešto veće od pozivanja. Isprečavanje svakoga zla. Kada se među muslimanima zlo proširilo, kada su oni najgori uzeli vlast i uzeli vukovi da budu pastiri, Šta mislite šta će biti od takvoga i toga stada? Ono danas što se među muslimanima dešava, jednima od drugih, svakako, u većini slučajeva jednima od strane onih koji se zovu muslimanima, a sa islamom nemaju ništa. Često vidimo da se nevjernici tome čude. Šta se to dešava? Zatvori puni uleme prije svega koji govore istinu i ne boje se ičijeg prijekora zatvori puni boraca na Allahovome putu koji su išli i u najudaljenija mjesta da pomognu svojoj potlačenoj braći muslimanima kada su se vratili svojim kućama i svojim domovima, bili su dočekani. Ali ne kao heroji, već kao teroristi i kao zločinci. Jer to se kod takvih vladara koji su uzeli sebi vlast nad muslimanima, smatra zločinom da pomogneš svome bratu muslimanu. Televizijske i radio stanice – neprestano olakšavaju i šire sve ono što Allah te bareke ve taala zabranjuje i što mrzi. A ako se šta pojavi od ove vjere, to može biti samo od pitanja privatnog života, onoga što ne utiče na društveni. To može biti samo određenim povodima kako bi se narodi zavarali, i kako bi se otupila oštrica njihovog otpora prema nevjerstvu i nevjernicima. Jednostavno kada se napusti ovaj princip, vidimo da su muslimani prvi ti koji su osjetili zlo takvih vladara samim tim što su im dopustili to da čine a da o sprovođenju Allahovih zakona i ne govorimo. Što je osnova i uslov uspostave jednog društva, jedne zajednice. I kada se to desilo, onda drugi to koriste kao opravdanje sebi. I kažu mi idemo muslimanima da pomognemo, jer muslimani nemaju nikakvih prava. Jer muslimani nemaju čak pravo na informacije. Idemo da im pomognemo protiv njihovih vladara. Samim tim okupirajući muslimanske zemlje, koristeći bogatstva koja im je Allah te bareke ve taala dao ništeći pred sobom sve ono što bi moglo biti osnovom za napredak toga naroda, čineći taj narod siromašnim za dugi niz godina i ovisnim o tome okupatoru. Zar to nismo okusili i na svojoj koži? I zar to ne gledamo isto na mnogim mjestima gdje su muslimani u pitanju. Pa kada se među muslimanima nije stalo u kraj takvim zulončarima, bilo da se radi o tim narodima ili o skupinama naroda i zajednica da jedni drugima priteknu u pomoć pa da se riješe takvi zulumčara umjesto da su muslimani to među sobom očistili i toga se riješili, vidimo da je din dušmanima to bila prilika i povod da drugima kažu i opravdaju se i obrazlože ono što čine danas od zločina, nepravde i svega onoga sa čim se ne može pomiriti zdrava ljudska priroda ostaje nam da odgovorimo na ono najvažnije pitanje a to je kakav će biti konac uzvišeni Allah kaže govoreći o mušricima Mekke koji su se bili nadigli protiv Resula sallallahu alaihi ve sellem bili ga protjerali i borili se protiv iskrenih mu'mina kada su došli na Bedr da se bore protiv Resula alaihi sallatu ve sellem i mu'mina i bili tu poraženi kaže im uzvišeni Allah a to je njegov zakon وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا ništa vam vaše vojske koristiti neće Walau kathurat makar mnogobrojne bile. wa anna Allaha ma'al mu'minin i da je Allah uz mu'mine uz čvrste i iskrene vjernike one koji su Allahov te bareke ve taala zakon prihvatili one koji su njemu pokorni i to je kraj i to je završetak da će uzvišeni Tebareke bareke ve taala iskrene vjernike pomoći gdje god bili, ali ne ma kakvi god bili. Uzvišeni je obećao pomoć iskrenim mu'minima kada pomognu njegovu vjeru, kada stanu uz Allahove principe, kada budu poštivali ono što je uzvišeni objavio svome Resulu, sallallahu alaihi wasallam, kada budu po tome radili i kada im to bude najvažnije i najpreće u njihovom životu – onda dolazi Allahova pomoć i pobjeda. Doćim, ako muslimani budu tražili izlaz u ljudskim propisima i zakonima, ako budu tražili pomoć od nemuslimana, ako budu ponos vidjeli u drugima, a ne među sobom, ako se budu vladali kao što se vladaju drugi i ako druge budu oponašali onda se dešava ovo što se dešava i nama muslimanima kriza se ne dešava zbog naše vjere zato što ne znamo šta da radimo i kuda da idemo već nam se dešava zbog toga što nećemo nije što ne znamo što odbijamo iako možemo Jer ovaj emanet nije natovaren na pleća pojedinca, već na pleća svih nas. Pa kada ga svi ponesemo, kada ga svi podupremo, kada svi uz njega stanemo, kada svi za njega žrtvujemo, onda će biti rezultata i uspjeha. Doćim, dok se god bude gledalo u druge muslimane kao da su to stranci, kao da se nas to ne tiče, kao da to još do nas nije došlo i doprlo ako budemo to gledali bez ikakve pouke onda u tome slučaju nije se čuditi šta nam se dešava molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od čvrstih i svjesnih mu'mina od onih koji pomažu njegovu vjeru i staju uz Allah tabaraka wa ta'ala u njegovim propisima molimo Allah tabaraka wa ta'ala da ovaj ummet učini ponosnim nosiocima, iskrenim nosiocima ovoga velikog emaneta koji smo preuzeli na sebe, da ovaj ummet učini od onih koji će svijetu donijeti istinu i pravdu, a ne od drugih da to očekuje, da nas učini od onih koji na Allahovom tebareke ve taala putu ne žale požrtvovanja i truda i svega onoga što Allah te bareke ve taala traži i zahtjeva.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 A to je ono što se kod nas kaže mito, potplaćivanje, potplaćivanje, i korupcija. Uzvišeni Allah tebareke ve taala haram je učinio zabranio svaki vid mita i žestoko je zaprijetio onome ko se time bavi. Mito je u stvari plaćanje da bi se ostvarila neka korist koju onaj koji je odgovoran za to dužan je učiniti bez naknade. A tahrim i zabrana je još teža i veća ako se to čini sa ciljem da se nečije pravo zakine ili da se dobije ono što ne pripada dotičnoj osobi. Ili ako se želi nepravda nekome učiniti, onda je to još veći haram. Jedan od poznatih islamskih učenjaka Ibn Abidin, rahimahullahu ta'ala, u svojoj hašiji objašnjavajući šta je to mito, potplaćivanje i korupcija, kaže da je to ono što čovjek daje vladaru ili nekome drugome da bi mu presudio u pogledu onoga što on želi da ostvari. Ovo nam ukazuje na činjenicu da je rišvet i da je potplaćivanje i mito puno veće od ostvarenja materijalne dobiti ili neke druge. Što se tiče vladara koji se spominje da se njemu daje to mito, to je na prvom mjestu onaj koji sudi među ljudima, a to je kadija i to je sudija. Zatim učenjak, alim koji biva pitan o nekom šerijatskom pitanju da bi ljudi po tome što im on kaže radili i djelovali. Kao što se to odnosi na sve vrste službenika i ljudi kojima je data neka odgovornost na povjerenje, nešto da rade koje je od opšte ili posebne koristi za ljude – što može biti da se odnosi na zastupnika u trgovini, što može biti da se odnosi na onoga ko predstavlja neku firmu ili neku organizaciju, može biti da se odnosi na onoga koji iznajmije stanove i tako dalje. Nema sumnje da je mito jedan od velikih griha koji je Allah tabaraka wa ta'ala haram učinio svojim robovima i Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je prokleo onoga ko se time bavi i zato je dužnost kloniti se toga i dobro se čuvati bilo kojeg vida kao što je nužno da se ljudi opomenu i upozore na veliko zlo koje sa sobom i za sobom ostavlja ovaj veliki grije. Kada znamo da mito nosi za sobom nered među ljudima i veliki grije i da su njegove posljedice katastrofalne kako na ovom tako i na budućem svijetu, onda je dužnost posebna svima da se toga klone. Uzvišeni Allah tabareke ve taala je strogo zabranio podpomaganje na grijehu i neprijateljstvu. A nesumnjivo da je mito od vrsta i to najvećih vrsta podpomaganja međusobnog među ljudima na grijehu i na neprijateljstvu. Kaže uzvišeni tabareke ve taala وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se pomagati na grijehu i na neprijateljstvu. Uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala je zabranio da se jede i metak ljudi bespravno. To jeste da se uzima njihovi metak na način kako to uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala nije propisao i nije dozvolio. Kao što kaže uzvišeni Kur'an Kerimu, Ja ejuha allazina amanu la ta'kulu emualekum bejnekum bil batil. Ovi koji vjerujete, nemojte jesti i metka jednih, jedni drugih na nedozvoljen način. Illa en tekune tijaratan an teradim minkum. Osim ako se radi o trgovini uz obostrano zadovoljstvo. I kaže uzvišeni وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ I nemojte jesti i metak jedni drugih na nedozvoljen način. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ davajući ili plaćajući vladarima لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ da biste jeli imetak ljudi sa grijehom a vi ste svjesni toga A nema sumnje da je mito jedan od najvećih vidova uzimanja ljudskog imetka bi gajri hak, to jeste na nedozvoljen način. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je u hadisu u kojem proklinje one koji se bave mitom i potplaćivanjem spomenuo sve trojicu onih, svu trojicu onih koji se bave time. Pa je rekao u hadisu koga bilježi imami Ahmed i Taberani, la'anallahu raši, wal murteši, wal ra'iš. Allah prokleo onoga koji daje mito i onoga koji uzima mito i onoga koji posreduje u mitu. A kada se kaže Allah prokleo nekoga, to znači Allah ga udaljio od svoje milosti i bio nesretan u svemu što bude radio da nas Allah toga svega sačuva. U osnovama akide i ubjeđenja vjerovanja u usuli dinu ima jedno veliko pravilo, a to je svaki grijeh za koji je spomenuto prokledstvo, to je od velikih griha. Uzvišeni Allah nam spominje narod koji je proklet zbog svojih griha. I opisujući ih kaže Semma'une lil kezibi ekaluna li suht. Oni puno slušaju neistine jer im one odgovaraju i oni jedu tuđi imetak na nedozvoljen način. Na drugom mjestu kaže وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I mnoge među njima vidiš kako hitaju da čine grijeh i neprijateljstvo. وَأَكْلِهِمُ suht I da jedu haram, nedozvoljeno le bi se ma kanu ja'malun i ružno li je to što oni čine لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون A da ih spriječavaju njihovi pobožnjaci i učeni da govore neistinu, da govore, la, da govore grijeh i da jedu nedozvoljeno ružno li je to što oni čine. To jeste, niti valjaju oni koji se time bave, niti valjaju oni koji ih uče i koji su im uzor, pa da ih spriječe u tome zlu. Kaže uzvišeni, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم izbog nepravde koje su od strane židova mi smo im zabranili neka lijepa jela koja su im prije bila dozvoljena i zbog njihovog odvraćanja od pravoga puta وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا zato što su uzimali kamate وقد نهوا عنه a to im je još prije zabranjeno bilo واكلهم اموال الناس بالباطل i što su jeli i metak ljudi na nedozvoljen način to jeste uzimali ga mnogi su hadisi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem navedeni i spomenuti na ovu temu koji ukazuju na zabranu korištenja mita i podplaćivanja kao i rada sa tim. Ovi hadisi nam u isto vrijeme ukazuju na štetne posljedice i kaznu koja slijedi za ovaj grijeh. Prenosi imam Ibni Đerir, od Ibni Umara radijallahu anhuma od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da kaže kullu lahmin en betehu suhtu fen naru evla bihi svako meso koje izraste iz harama bit u džehennemskoj vatri bi rečeno kila wa mes suhtu a šta je to suht šta je taj haram na što se misli tu. A on reče, kale er rišvatu, to je mito. Fil hukmi u presudi. Prenosi imami Ahmed od Amr ibn al-Asa radijallahu anhu da je rekao Semi'tu Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam jekul Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako govori Ma min qavmin jazharu fihimu riba illa uhidhu bis sene koji god narod bude radio sa kamatama Allah će ih kazniti nerodnim godinama وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِ مُرِّشَ إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ A među kojim narodom se pojavi mito, onda će se među njima proširiti strah, nesigurnost, neće biti bezbjedni. Prenosi imam At-Tabarani od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu da kaže Es-suhtu er-rišvatu fid din Suht, ovaj haram o kome govorimo, to je potplaćivanje i to je mito u vjeri. Dakle, da čovjek potplati i podmiti nekoga, pa mu ovaj za njegov hater govori u vjeri onako kako dotičnom odgovara. A ovaj vid ćemo vidjeti da je u današnje vrijeme isto tako proširen. Pa je najveća vrsta nereda se pojavila među ljudima, a to je krivo predstavljanje i tumačenje vjere. Benu Israil su imali među sobom dva te vrata. Jedan onaj koji je Allah objavio i drugi koji su oni iskrivili. Pa kada bi im neko došao i podplatio ih i dao im mito, onda bi izvadili onaj koji su oni svojim rukama iskrivili i onda bi mu rekli prema njegovim željama i prohtjevima. To jeste, olakšavali bi mu propis vjerski, ili bi ga oslobađali kazne po svojim prohtjevima. Ebu Muhammed, Muwafaq ud-Din ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kaže u poznatom fikskom dijelu koje se zove El Mugni. Kaže El Hasan i Sa'id ibn Jubair u pogledu tumačenja kuranskog ajeta ekaluna li suht oni koji jedu haram to je rišvet to je mito koje oni primaju za promjenu propisa vjere ili im drugi daju da bi im po njihovim prohtjevima udovoljili kao što kaže kada neko ko sudi primi mito, to ga na kraju dovodi do kufra, do nevjerstva. Zato što je tada spreman da presudi suprotno onome što je uzvišeni Allah tabareke ve taala objavio ako bude sudio po nečemu drugome što Allah objavio nije nesumnjivo da je takav od nevjernika. Prenosi imam i muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao Inna Allahe ta'ala tajibun Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Zaista je Allah lijep La yakbalu illa tayyiba I ne prima osim samo što je lijepo وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ I Allah je naredio vjernicima isto ono što je naredio poslanicima. Kale ta'ala, fa kale ta'ala pa je rekao uzvišeni, Ja ejuha rusulu, kulu min at tajjibati wa amelu salihaa o poslanici jedite samo lijepo to jeste dozvoljeno i činite dobra dijela ulema iz ovoga zaključuje da ovi se dobra dijela od halal lokme od onoga šta stavljaš u svoja usta da li je na halal ili haram način zarađeno Zatim kaže Resul alaihi sallatu wasalam wa kala ta'ala i kaže uzvišeni Ja ejuha alladhina amanu kulu min tajibati ma razaknakum. Ovi koji vjerujete, jedite samo dozvoljeno od onoga čime smo vas obskrbili. ثم ذكر الرجل zatim je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem spomenuo čovjeka yutilu sefer koji puno putuje ešase agbere koji je čupav i prašnjav je muddu jedejhi ile sema, diže ruke prema nebu, ja rabbi, ja rabbi, govoreći, gospodaru moj, gospodaru moj, wa mat'amuhu haram, a ono što jede, to je haram, wa mešrebuhu haram, i ono što pije, to mu je haram, wa melbesuhu haram, i ono što oblači, to mu je haram, wa guzije bil haram, i nahranjen je haramom fe enna juste džabulehu pa kako da mu se odazove dakle i pored toga što ovaj ima uslove za primanje dove što mu je stanje teško što je čupav i prašnjav i puno putuje a putovanje je od uzroka primanja dove teško stanje što diže ruke prema nebu i obraća se Allahu te bareke ve taala i uči ja rabbi rab, ja rabbi ali mu se ne prima zato što je njegov imetak se stekao od harama i zato je dužnost svako je muslimanu da se boji Allaha te bareke ve taala i da se čuva njegove srđbe subhanahu wa ta'ala i da se kloni svih uzroka koji ga dovode do Allahovog tebareke wa ta'ala gadaba Uzvišeni Allah te bareke ve taala ne dozvoljava da se krše njegovi propisi, da se da se ni podaštava ono što je on subhanahu wa ta'ala propisao i odredio. Dužnost je svakome da se čuva, da čuva sebe, svoj, svoju porodicu, svoj imetak od svega što je haram, jer je to put spasa i uspjeha na ovome i na budućem svijetu. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nam je ukazao da je od posljedica neispravnog imetka, nedozvojenog imetka koji čovjek stiče i unosi u svoje tijelo i to da dova onoga ko to radi nije prihvaćena. U rivajetu koga bilježi Ebu Hureyre, koja spominje Ebu Hureyre, bilježi imami muslim, kao što bilježi imam Tabarani od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma da je rekao Tulijet inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadhi l'aje Ja ejuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tajjiba O ljudi, proučen je ovaj ajet pred Rasulom sallallahu alaihi wa sallam O ljudi, jedite od onoga što je dozvoljeno i lijepo na zemlji. Fa Faqama Sa'd ibn Abi Waqqas faqal, pa ustade Sa'd ibn Waqqas i reče: Ja Allah, o Allahov poslanice, ud'u Allahe an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Zamoli Allaha da me učini od onih kojima je dova primljena. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد او سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة očisti ono što jedeš to jeste neka je halal ono što jedeš bićeš primljene dove Wallazi nefsu Muhammedin bijedihi Tako mi onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova Innal abda le yakzifu lukmata al harame fi džavfihi Ma yakbalu Allahu minhu amalan arba'ina jevma وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به Zaklinje se Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i kaže tako mi onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova, zaista čovjek stavi zalogaj haram u svoju utrobu, pa mu Allah ne prima dijela 40 dana i koji god Allahov rob izraste mu meso iz harama, to će u džehennemskoj vatri goriti. Ovaj hadis bilježi Hafiz ibn Ređeb u knjizi Džamijul Uluva al-Hikam, a po rivajetu imama Tabaranije. Nema sumnje da ovo spomenuto je dovoljno kao upozorenje i dokaz svakome onome ko ima imana u svome srcu da se čuva haram i metka i da se čuva posebno mita, potplaćivanja i korupcije koja je uzrokom ovoga što smo spomenuli. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala pozvao nas je da čuvamo sebe i svoje porodice od džehennemske vatre i rekao je Ja ijuha alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Wa qudu hennasu wal hijjara, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Alejha melaiketun nad kojom će biti meleki gilazun šidadun žestoki i okrutni la ja'sun Allahe ma emarahum neće Allahu nepokorni biti u onome što im naredi wa jef'alune ma ju'merun i činit će ono što im naređuje dakle dužnost je svakome da se odazove Allahu te bareke ve taala i da bude pokoran njegovoj odredbi i naredbi da se klone svih zabrana kao što je dužan da se kloni svih uzroka koji dovode do Allahove tabareke wa ta'ala srđbe, a uzvišen je Allah tabareke wa ta'ala kaže Ja ijuha alladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum Ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i njegovom Resulu kada vas pozovu u ono u čemu je vas vaš život. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ I znajte da Allah ima uticaja između čovjeka i njegovog srca i da ćete njemu proživljeni biti. وَاتَّقُوا فِتْنَةً I bojte se iskušenja. لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَ Koje neće zadesiti samo one koji su nepravdu među vama učinili. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I znajte da Allah žestoko kažnjava. Uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala molimo da nas sve učini od onih koji slušaju njegove propise, naredbe i odredbe i koji slijede ono što je najljepše. Kao što ga subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se podpomažu na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i neprijateljstvu. Od onih koji se drže Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Da nas sačuva od zla nas samih i od zla naših dijela, da pomogne svoju vjeru i uzdigne svoju riječ kao što ga subhanahu wa ta'ala molimo da učini predvodnike muslimana ulemu i one koji se bore u ime Allaha tabaraka wa ta'ala na njegovom putu od onih koji su pomognuti on je taj koji بريما دو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Poštovani džemaate, nema sumnje da mito, potplaćivanje i korupcija imaju svoje loše posljedice i na ovome i na budućem svijetu. Kao prvo, posljedica ovoga grijeha je da se iman smanjuje i da to srdi uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. Ovaj grijeh je uzrok da šeitan ima mogućnost da radi sa čovjekom jer se na taj način otvaraju vrata djelovanja i rada šeitanovog. Tako da ovaj grijeh dovodi čovjeka na mnoge druge dužnost je svakog muslimana da se klone svih vidova mita i potplaćivanja i korupcije kako bi se sačuvao i drugih vidova harama i griha. Onaj koji je u prošlosti iskušan ovim belajom i musibetom, to jeste da je uzeo od nekoga mito i imetak koji mu ne pripada – dužnost je taj imetak vratiti onome kome je pripada uz te obu Allahu te barake wa ta'ala. A ako ne zna od koga ga je uzeo, onda će to, to jeste taj imetak, dati u sadaku siromašnima sa nijetom da mu to bude uz te obu Allahu te barake wa ta'ala, te obom započinjeni grijeh koji je u prošlosti učinio. Od posljedica mita jeste da se zulum čini onima koji su slabi, onima koji nemaju mogućnosti da potplate vladare, koji nemaju mogućnosti da od sebe tuđu nepravdu otklone, tako da se njihova prava oduzimaju ili nestaju ili umanjuju ili odgađaju na način kako to nije dozvojeno i bi gajri hak a to sve zbog rišveta, zbog mita koje je prisutno među ljudima. Od posljedica ovoga grijeha jeste da se kvari i ahlak onoga koji, pri, koji prima mito. Onoga koji zbog toga narušava propise ove vjere. Tako da se na taj način strasti toga podpomažu protiv njega. Od posljedica rada sa mitom jeste i to da uzvišeni Allah tabareke ve ta'ala često kaznu zulumčara i nepravednika ubrzava i daje mu kaznu kao posljedicu za taj grijeh još na ovome svijetu prije ahireta. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u sahih hadisu Ma min zembin eđdara inda Allahi min en juađile li sahibihi l'uqubate fi dunja ma'a ma yaddakhiruhu lehu fil ahira min al bagji wa qati'ati rahim Nema grijeha koji je preći da Allah tebareke ve ta'ala ubrza kaznu za njega na ovome svijetu uz ono što ostavlja za ahiret, od nepravde, od zuluma i prekidanja rodbinskih veza. To jeste za ove dvije griha uzvišeni Allah te ve taala najpreče da kazni one koji ih čine i na ovom svijetu prije ahireta. A nema sumnje da je mito potplaćivanje i korupcija jedan od najvećih vidova zuluma i nepravdi koje čovjek čini na ovome svijetu. Kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, zaista inna Allahe le jumli li zalimi hatta iza ahadahu lem juflit. Zaista Allah te ve ta'ala ostavlja jedno vrijeme zulumčara, tako da kada ga uzme, to jeste kada ga kazni, ne može mu ovaj izmaći. Pa je proučio Resulullah s.a.v. ajet uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد I tako Allah, tako tvoj gospodar kažnjava kada kažnjava neko mjesto koje je nepravedno zaista je njegova kazna bolna i žestoka. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da bi prekinuo puteve mita potplaćivanja i korupcije zabranio je svojim namjesnicima da primaju poklone. Iako nam je poznato da su pokloni u osnovi dozvoljeni, ali da taj poklon ne bi bio sredstvom i putem i mogućnošću da neko preko toga poklona učini rišvet i mito i dođe do prava koje mu ne pripada, zabranio je svojim namjesnicima i uopšteno namjesnicima da primaju poklone. Jedan mu je došao, kao što se spominje u hadisu imami muslima, došao mu je jedan namjesnik i rekao Allaho poslaniće, ovo je za muslimane, a ovo je moje. To jeste, ovo sam dobio kao poklon kada sam bio na svome položaju. A tada mu kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a da si sjedio kod svoga oca i majke, da li bi to dobio? I naredio je da se ti pokloni vrate muslimanima. Dakle, prekida sve vidove i puteve mogućnosti da se rišvet i mito pojavi među ljudima. Mi smo svjesni danas i vidimo da mnogi koji su ustrajavali za vrijeme rata pod granatama, ranjavani, da danas ne mogu da ostanu ni opstanu. Danas su jednostavno skrhani i uništeni zbog postojanja mita među ljudima. Upravo kod nas koje se pojavljuje preko onoga što su nazvali privatizacijom, kada se cijele firme u kojima ljudi rade ni podaštavaju, svode na najniži nivo vrijednosti i cijene, a onda se kroz te vrijednostne papire koji su opet u nuždi otkupljeni od drugih i u njihovoj potrebi za puno manja sredstva uzimaju ta uzimaju te fabrike i jednostavno se potplaćuje potlačuju i odgovorni i mi to čini i zulum i nepravda i vidjet ćemo mnoge da su ubijeni psihički zbog takvog jednog postupka od strane onih koji se zovu muslimanima, ali nažalost od islama nemaju ništa drugo osim svoje ime. I zato kao posljedica, zato kao posljedica mita, korupcije i potplaćivanja u jednome društvu, znate li šta dolazi? Dolazi u stvari do razjedinjenosti, do podjele toga društva, dakle do neprijateljstva njihov, međusobnog među njima, tako da jedni druge počinju mrziti, to uzrokuje međusobno neprijateljstvo među njima i to da se ne potpomažu u dobru, već čekaju jedni zlo drugih da bi se na tome njihovom zlu, da bi se na tome njihovom zlu jednostavno radovali i da bi to bilo uzrokom da izliječe svoja prsa koja su prije toga obespravljena. Nesumnjivo da rišvet, da mito vodi u mnoge druge u mnoge druge grijehe, u nemoralne postupke i da to umanjuje svaku vrijednost i dobro. Tako da jedni drugima zulom čine i uzimaju im prava, od tih vidova jeste krađa, jeste pronevjera, iznevjera, jeste varanje i laž, jeste krivo svjedočenje, jeste uzimanje onoga što čovjeku ne pripada, kao što su mnoge druge vrste zuloma i nepravde i neprijateljstva koja se pokazuju među ljudima. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže u pogledu ovoga musibeta u hadisu koga bilježi imami Ahmed sa sahih senedom od Ebu Bekra radijallahu anhu inne nase idha ra'u re'eul munkere felem yugajiruhu evšeke en je ummehumullahu bi iqabihi. Kada ljudi među sobom vide neko zlo, pa ga ne spriječe, pa ga ne promijene, Allah te bareke ve taala će dati ili može dati da ih kazna sve zadesi. Molim Allah te bareke ve taala da nas učini od onih koji uspostavljaju njegove propise u svom životu, od onih koji rade po onome sa čime Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan od onih koji se klone svih vrsta grijeha i nepravednosti i nepravilnosti od onih koji se potpomažu na dobru i bogobojaznosti, a ne onih koji se pomažu na neprijateljstvu i zlu. Allahumma aizel islama al muslimin, Allahumma ansur men nasar ad din, wa ahdul men hadal al muslimin, wa ali kelimete il haqqi wa dini ya rabbal alamin, Allahumma ansur juyush al muslimin, wa asakir al muwahidin, Allahumma kullahum wa la takun alayhim, Allahumma afriq alayhim sabra, wa thabbit aqdamahum, wa ansurhum al qawm al kafirin, اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء هذا الدين اللهم أحصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ